tevhid-i uluhiyet, üçüncüsü tevhid el el-esma-i ve sıfat, isim ve sıfat tevhidi. Rububiyeti iki derste işledik. Bugünkü konumuz uluhiyet tevhididir. Rububiyet tevhidini özetçe tanıtsak, hatırlatsak nedir? Allahu Teala'nın bütün yap yaptıkları fiilinde Allahu Teala'yı birlemek, teklemek, tevhid etmektir. Yani Allahu Teala mükemmel bir sıfatı var. Sadece o yapabilir. Sadece onun elindedir bu işler mutlak olarak. O fiillerde sadece Allahu Teala yapabilir. Böyle bir tevhidten ibadet etsek Allah'a biz rububiyet tevhidini yerine getiririz. Sadece Allah yaratır, sadece Allah rızık verir mutlak olarak vesaire. Bu meseleleri Allah'ın fiiliyle kendisini tevhid ederiz. Üluhiyet tevhidi arkadaşlar tam tersidir. Kulun fiiliyle Allah'ı tevhid ederiz. Ne demektir kısacası? Yani kulu, kul bütün fiillerini, bütün ibadetlerini teç Allah için yapar. O kadar basit. Yani derse de gereç yoktur. Ne için gerek yoktur? Çünkü tevhid-i ülühiyet budur. Bütün ibadetlerini sadece Allah için yap, sen muvahhidlerin imamı olursun. Derse gerek var mı? Yoktur. Ama neden gerek var? Şeytan bırakmaz. Bir de neden gerek var? Hatırlatmakta yarar var. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, hatırlatmak müminlere yarardır. Onun için biz ne yapacağız? Burada sadece hatırlatmak babındandır. Yoksa Allah'tan başka hiç kimseye biz şey yönetmiyoruz. İbadetlerimizi, itaatlerimizi Allah'tan başkaya yönetsek şirk olur. Biz sadece Allah'a yöneltiyoruz. Sadece Allah için yapıyoruz. Ama şeytan gelir bizim için evet gel puta tap demez. Cel şahsa tap demez. Ama detaylı yollarla bizi kandırır, nereye getirir? Buraya getirir. Bir de tevhid-i uluhiyet niye biz derste? Gerek yok ama gerek de var. Neden gerek var? Ne kadar önemini anlasak o kadar daha fazla sadık kalırız, bağlı kalırız bu tevhide. Onun da nedir? Önemini bileceğiz. Yani bugünkü derste özellikle bu tevhidin tanımından sonra önemine dikkat çekeceğiz. Çok önemlidir. Bu tevhid çok anlatması da dersi de çok lezzetlidir. Neden? Çünkü peygamberlerin görevidir. Peygamberler bu görevle gönderilmiştir. Yer üzerine. Ona bakacağız inşallah ayetlerle, hadislerle vesaire. Evet, önce tevhid-i rububiyetin tanımını bir arkadaş okusun bize. E, üluhiyeti. Ondan sonra biz burada açıklarız inşallah. Uluhiyet tevhidi. İbadeti sadece Allah'a yapmaktır. Buna ibadet tevhidi de denir. Bunun anlamı allah Teala'nın gerçek ilah olduğuna ve ondan başka hak ilah bulunmadığına ve onun dışındaki bütün ilahların batıl olduğuna kesin olarak inanmak ibadeti, boyun eğmeyi ve mutlak itaati sadece ona tahsis etmek, kim olursa olsun hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ona ortak etmemek, namaz, oruç, zekat, hac, dua, yardım isteme, yardım isteme, adak, kurban, tevekkül, korku, ümit, sevgi, inabe, haşiyet ve tezellül gibi görünen ve görünmeyen ibadetleri ondan başkasına yapmamak, sevgi, korku ve ümitle ve bunların hepsiyle Allah'a ibadet etmektir.'' bunların hepsiyle değil de bir kısmıyla Allah'a ibadet etmek sapıklıktır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbimiz ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Evet. Şimdi üluhiyet rububiyet nedir? Rablik. Rab nedir dedik? Yönetici, idareci, besleyici, her şeyden meşgul olan kimdir? Allah'tır. Onu tekledik. Burada uluhiyet nedir? Allahu Teala'nın bir sıfatıdır. Uluhiyet. O nedir? İlahlık. Yani kim hak ediyor ibadeti? Kim hak ediyorsa tek ilah, tek Rab'dir. O zaman hak eder tek ilah olsun. Üluhiyet kelimesi lügatçede ilahtan alınmıştır. İlah nedir? İlah nedir? Bir insan bir inançla bir deney için bir itaat yaparsa, fiil yaparsa o onun ilahıdır. Lugatçede budur. Sadece bir deney için. ilahlar çoktur. Ama hak ilah kaçtır? Tektir. Hak ilah Allahu Teala'dır. Çünkü kim hakkıyla rububiyete sahibi ise o hakkıyla üluhiyete sahip olması lazım. O da kimdir? Rabbil alemindir. Hatta Allahu Teala'nın lafz-ı celali Allah kelimesi üluhiyye ilahdan alınmıştır. İlah kelimesinden alınmıştır. Onun için Allah demek hakkıyla Allah kelimesi Allahu Teala'nın ismi alemidir. Sadece ona mahsus bir isimdir. Allah lafzı. Hem rububiyeti hem üluhiyeti hem Allah'ın isim sıfatlarını ne yapar? Kapsıyor. Allah Allah Teala kelimesi. Onun için ilah ulu e, e, Allah kelimesi ilahtan alınmış. Üluhiyet de ilahtan alınmış. Üluhiyet nedir? Yani kim hak etmiştir ibadeti? Onu tevhid etmemiz nedir? Bu üluhiyet tevhididir. Eğer biz ona göndersek ibadetlerimizi biz Allah'a hakkıyla üluhiyetinde tevhid ettik. O zaman kulluğumuz ne olur? Mükemmel gibi bir yerine gelir. Terim olarak arkadaş okuduğu gibi üluhiyet tevhidi nedir? El-i'tikadul cazim. Kesin bir inanç. Kesin bir inanç. Kesin bir inanç nedir? Yani tereddüt, şüphet kabul etmiyor. Ben buna inanıyorum. Bu gönlümde yer etmiştir. Bu gönlümde kök salmıştır. Bunda şüphet yoktur. Benim için bu yakindir. Bu kesin inat. Bunu ne itba eder? İkrarun kamil. Kesin inandıktan sonra kalbimde yerleşti bu. Çök saldı. He? Ondan sonra bunu ben hakkıyla ikrar ediyorum. İkrardan sonra ne gelir? İtiraf İtirafun tem. İkrar ediyorum ve itiraf ediyorum. İtiraf nedir? Gönlümde cizli nokta yoktur. İtiraf budur. Polise götürürler seni itiraf et derler. Suçunu itiraf et. Etmişsin. İtiraf nedir? Bize gizli olanı gönlünde sen gizlemişsin. Kendine kastır onu açıkla bize. Hem tam ikrar ederim hem de itiraf. Ben ikrar ettiğimde gizli bir şey yoktur. Bu nedir? Allah bizim neyimizdir? Hakkıyla ilahedir. Eydir bu üçünü bir arada ha, yaptık. Neye neye itiraf tembediyoruz? Üluhiyete. Üluhiyet nedir? Allahu Teala bi ennehu Allahu Teala hak ilahtır. Onun ortağı şeriki yoktur. Ondan başka bir ilah kabul etmiyorum. Bütün ibadetlerimi de sadece ona yöneltirim. Bu tevhidi üluhiyetin neyidir? Tanımıdır. Eğer biz bunu bu şekilde yapmadıkça ne olur? Üluhiyet tevhidimiz yerine hakkıyla gelmezdir. İyidir. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı alimler diyorlar ki yani ilahlar çoktur. Çünkü insanoğlu oğlu Kime tapsa onun ilahıdır. İlah kelimesinde bir mahsur yoktur. Bir vakii hali tanımıdır ilah kelimesi dedi. Ama bizim için hak ilah kimdir? Allahu Teala'dır. Hakkıyla kim hak etmiştir bütün ibadetlerimizi? Sadece Allahu Teala. İbadetler nedir? Onun emrini yerine getirip yasaklarının önünde durmak mutlak ona itaat etmektir demektir. Mutlak e, itaat kime olur? Teç hak ilah olur. O da kimdir? Allahu Teala'dır. Onun başkasında bütün mabudlar, ilahlar ki ona insanlar tapıyor. İster bu put olsun, ister taş olsun, ister inek olsun, ister atalarımız olsun, ister filanın kitabı olsun, ne olursa olsun bu nedir? Bizim için batıldır. Batıl da dedir yetmiyor, bunlardan beri gelmemizi ilan etmemiz lazım. O zaman üluhiyet yerine oturur. Yani bütün ilahlar batıldılar. Ayrıca bu batıllığı e, batıl olmalı, olmasını da ilan edeceğiz. Bunlardan beri geleceğiz. İşte üluhiyetin tanımı budur hakkıyla. İyidir. Biraz daha açıklayalım. Daha yerleşsin. Çünkü baş düşmanımız adı düşman bizi yok etmeye çalışır. Gelip bize demez Allah'a tapmayın gelin puta tapın. O kadar saf değil. Uyanıktır. içimi çoktur. Bizim zayıf noktalarımızı bilir. Detaylı yollarla gelir Allahu Teala'ya söz verdiği gibi Kur'an-ı Kerim'de önden gelirim, arkalarından gelirim, yandan gelirim, sollarından gelirim. Dört bir taraflarından gelirim hatta ben olur sırat-ı müstakim üzerinden alıkoyayım. Biz ne yapacağız? Bütün detaylarına ineceğiz. Şeytana baş düşman bizi yok etmesin diye kapısını kapıyı kapatırız onu. Alimler diyorlar ki bunun anlamı nedir? Sadece İfradullahi bil ibade. İbadetlerimizi sadece Allah'a yöneltiriz. Her ne ibadet ise İslamiyet'te şeriat paketinde ne ibadet ise onu sadece Allah yaparız. Hiç kimse hiç yapmarız. Hatta en babamızsın yapmarız. Şeyhimizsin yapmarız. için yapmarız. Bize peygamber için bile yapmarız ki nübüvveti bize getirmiştir. Ki onun vasıtasıyla biz Rabbimizi tanımışız. Ona ibadet olur mu? Olmaz. O da kuldur. Bak en dünyada nefsimizden, malımızdan, canımızdan, evlatlarımızdan kim azizdir? Kim azizdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bunu itiraf etmesek bizim imanımız tamam olmaz. Resulullah'ın dediği gibi Hazreti Ömer'e. Elâne ya Ömer. Ömer ikrar ettiğinde her şeyden benden, benim için azizsin. O zaman dedi elâne ya Ömer. Ömer'in senin imanın, ima, imanın tamamlandı. Onun için biz sadece bütün ibadetlerimizi Allahu Teala'ya yönlendiririz. Bu da yetme, bu da yeter mi? Yetmez. Buna bir ek koymamız lazım. Şeytan kapıyı aralamasın. Kapının arasından yani hes, hatta kapıyı süngerleme kapatacağız. Hiç böyle hava kaçırmaz. O da nedir? İkrar edeceğiz ve diyeceğiz ki sadece Allah'a o Allah'a ki hiçbir ortağı yoktur. Bunu eklememiz lazım. Bir de ne gelir diğer peygamber de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgili kuludur. E olur onu da çağırırım. O da bize yardıma koşsun. Bu bir ibadettir. Bu kapıyı da kapatacağız. Şeriki yoktur ne demektir? Bütün güç onun elindedir. Allahu Teala hiç kimseyi de vekil kılmamıştır benim yerime bir görevi üstlenirsin. Hayır. Allah Teala bu evrende hiç kimseye bu görevi vermemiştir. Anlatabildim mi? Allahu Teala her şey kendisine tabidir, mahsustur her şeyden kendisi sorula, sorulur. Onun için her şey onun elinde olduğu için her ibadeti ona yönlendiririz. Demek ki şeriki yoktur deriz. Eydir ne de? Bütün ibadetlerimizde. Aden zeye. Demeriz namaz Allah için kılarız. Yerimizden kalkarken ya Muhammed deriz. Hayır. Bu da ibadettir. Tevekkül değil mi? Kimden gücümü alırım? Muhammedten alamam. O da benim gibi kuldur. Ama o Allah'ın has kuludur, evliyaullahıdır, enbiyaullahıdır. He? Allah'ın en sevgili kuludur. O ayırma yeri var ama o kuldur adı üzerinde. Bu nedir? İlahtır. Yaratandır, o kuldur. Onun için tevekkülü bütün ibadetlerimizde Allahu Teala'ya vereceğiz. Bu da yetmez. İba bu zahir ibadetlerdir. Bir de ekleyeceğiz zahir ve batın ibadetlerimizde. Zahir ibadetlerimizde ağzımızdan söylüyoruz, fiilimizden yapıyoruz. Bunlar zahir ibadet. Batın kalbimiz amelleri. Kimse ona ittila etmez. Allah'tan başka. Ben kalbimde ya Allah çağırdım, ben muvahhidim. Hazret Adem'den gelen tevhid, Resulullah'ta paketlenen tevhid üzereyim. Ama ben kalbimde ya şeyhim çağırsam, ya Resulallah çağırsam ne olur? Burada başkasına gönderdi. Tevhidim bozuldu. Evet. Ondan sonra bu da yetmez. Bunu bu ibadetler hepsi olur. Bu ibadetlerde neydendir? Yen kavuldendir, yen fiildendir. Bu kavuldan fiilde de bütün ibadetlerimizi sadece Allahu Teala yöneltir. İyidir biz böyle yapsak hakkıyla Allah'ı tekledik mi? Ha? Tekledik. Ama bir kapı var. Onu da kapatacağız. İlan edeceğiz. Bütün ibadetlerimiz sadece Allah içindir. İhlasla diyeriz buna. Halisene Allah içindir. Yani hiç halisene dedim yani ha halas nedir? Yani bir e, süzgeçten bir şeyi saf süzüyorsun böyle. Ona halas diyorlar Arapça. Yani ihlas oradan gelmiştir. Süzgeçten geçilmiş. Arıtılmış. Süzgeçten geçilip arıtılmış ibadetler. Yani göndermeden önce şeytanın bütün yollarını kapatmışız. Öyle ibadeti Rabbil Alemine göndeririz. O zaman ne olur? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği gibi kendisi Resulullah'ın yaptığı gibi bir ibadet yaparız. O zaman bunun mükafatı nedir arkadaşlar? Onun yanında konşusu oluruz. Onun meclisinde bulunuruz. O da nerededir? Firdevs-i Ale'de. Firdevs-i Ale'nin de tavanı nedir? Allahu Teala'nın arşidir. Yani Allah'a en yakın şahıslar oluruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde. İyidir. Bu ibadetler ne gibi dedik? okudu da namaz, oruç, zekat, hac, dua, istigasa, adak, tevekkül, havf, reca, umit, he? sevci, heşyet, korkma, hürtme, e, yani bütün ameller. Kulun ne ameli var ise ister kalp ameli olsun, ister dil ameli, ister azalar ameli. Çünkü iman Bundan oluşur bu üçünden. Bu imanın ne ile oluşursa ne amellerle oluşursa, bunu sadece halisene Allahu Teala'ya göndeririz. Bu bunu yaptığımızda ne olur? Bunun da adı nedir? İbadettir. Bu ibadeti sadece Allah'a gönderdik, Resulullah'a konuş oluruz. Bu ibadetinde İbadet nedir? Allah'ın emrettiği amellerdir. Allah'ın gönderdiği şeriat paketindeki bizden istediği amellerdir. Bunları yaparız sadece Allah için. Bu da yetmez tabi. Ne yeter? Bu amelleri de şeriate göre yapacağız. Allah'ın istediği gibi. Ek fazla katmayacağız içine. O ibadette nasıl olur? Onun da üç şartı var. Bunu biz şey der, ibadet derslerinde işlemiştik. Üç şartı var. Üç rüknü var, asası var. Nedir? Birincisi sevci. Severek yapacağız bunu. Allahu Teala'yı seviyoruz. Severek bunu yapıyoruz. Gönül rızasıyla yapıyoruz. İkincisi bu yaptığımızda bir hata yapabiliriz. umid ederiz Allah'tan affetsin bizi. Üçüncüsü Korkuyla yaparız. Çünkü biz bir ibadeti yapmasak allah Teala bunun karşısında ne var? Ataş var. Cehennem ataşı var. Azabı var allah Teala. İşte bunu yaptık biz. Ne yaptık? Tevhid-i ülühiyet yaptık. Ülühiyeti hakkıyla Allah'a Teala'ya göndersek ibadetlerimizi biz hakkıyla ne oluruz? Muvahhid oluruz, mümin oluruz hem de mümini kamil oluruz. İnşallah. İyidir buna kısacası alimlerimiz, ehl sünnet alimleri, dört imam ve onun gelen, ondan türeyen medreseler buna ne demişler? Tevhidullahi Teala ve ifraduhu bi ef'alil ibadi. Tanımı. Allahu Teala'yı kulların fiilleriyle ne yapmak? birlemek, teklemek, tevhid etmek. Yen de yen de bir adı daha var koymuşlar. İfradullahi Teala bil ibade. Allah'ı ibadetle birlemektir, teklemektir, tevhid etmektir. E ibadeti kim yapar? Kulları yapar. Kimdir Allah'ın kulları? Cin ve ins. Bunlar bu bunların ibadetiyle yapanlar. İşte bu Tevhidi ibadettir. Üluhiyet tevhidinin birkaç adı da var. Nerede? Ehli sünnetin kitaplarında. Kaynak kitaplarımıza baksak birkaç tane adı var. Yani sadece tevhid uluhiye değil. Bazı kaynak kitaplarımızda okursunuz, bakarsınız tevhid uluhiyet geçmiyor, başka şeyler geçiyor. Hatta bir üç tane adı var. Hatta dört tane adı var. Hatta beş tane de var. Demişler ne demişler birincisi? Tevhidul ibadeti ve ta'a. Bakarsın bir alim eski alimlerden geçmiş diyor tevhidu ibadeti ve ta'a. Allah'a ibadet etmek, itaat etmekte onu teklemektir, birlemektir. Adı. Yani de tevhidül ubudiye. Kulluğun tevhidi. İtaat nedir? İbadet nedir? Kulluğu ortaya çıkartıyorsun. Yani de tevhidullahi teala bi ef'alil ibad. Kulların fiilleriyle Allah'ı tevhid etmek. Yen de tevhidul amel. Amel nedir? Kulun fiili. Yen dil ameli, yen kalp ameli, yen fiil ameli, azaların ameli. Bu da kullanma. Yen de meşhur olan da tevhidil kasti vel iradeti vel kalb vel talebi. Tevhidil kasıt niyet tevhidi irade istek tevhid. Yani sen bu ibadetten ne istiyorsun? Allah senden razı olsun. Ne kastediyorsun? Rizallahu Teala. Allah rızası. Onda sadece Allah'a yönetiyor onu. Değil mi İsmail? Sadece Allahu Teala'ya yönetiyoruz bunu. Bunu yönettik Allahu Teala'ya biz ibadet, tevhid ibadeti yaptık. Şimdi Üluhiyet tevhidi bir tane gelir bize diğer ki kelamcılardan olabilir. Selefi Salihin akidesine, dört imamın akidesine muhalif olan akideler, adları ne olursa olsun, bize gelirler diyorlar ki böyle bir tevhidi nereden çıkarttınız? Evet, bu tevhidin adı yoktur. Birçok ilim gibi Resulullah'tan adı gelmemiş. Ama bu tevhid, Kur'an'ın ayetlerinde her sayfede, her ayette hemen hemen var. Kendi diyor ben buradayım. Rububiyet gibi, isim sıfat gibi. Alimler sadece ilim anlaşılsın diye tebvip yapmışlar. Adlarını koymuşlar. Nasıl matematik e, çarpı tablası kurulmuş. Kimse de bu nedir eskiden mi vardır demiyor. E bu da öyledir. Usul fıkıh gibi vesaire bu adı koyulmuştur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allahu Teala'nın bir sürü ayetleri var. Hatta her sayfede dedik ayetler var. Ülühiyet tevhidi ile ilgili. Biz hepsini okusak belki Kur'an'ı her sayfeden bir ayet okuyacağız. O zaman Kur'an tefsirine döner dersimiz. Ne yapacağız? Birkaç tane alacağız. Birinci ayet her gün biz kitap şeyde Beş vakit namazda okuyoruz onu. Her rükatte okuyoruz. Her ferzde okuyoruz. Her sünnette okuyoruz. Olması olmazımızdır. Üç yaşından çocuklara bunu ezberlettiriyoruz. O da nedir? Fatiha surası. Fatiha surasında ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke nedir? Sene. Burada iyyâke vurguludur. Sadece sene. Kur'an azdır, özdür. İyyâke ikrardır, vurguludur, sadecedir. Hepsi var içinde. İyyâke na'bud ilan ediyoruz. Sadece seni ibadet ederiz. Yani bütün ibadetlerimiz, fiillerimiz sadece senedir. Sene ne demektir? Senin içindir. Başka ortak koşmuyoruz. Sonra ne diyor? He? Ve iyyâke nesta'in. Senden isteriz yardımımızı. Kula kim yardım edebilir? Allah'tan başka kim yardım edebilir mi? Benim başım ağrıdı. Kim gelir bu baş ağrımı keser? Allahu Teala. E bir tane cahil çıkar diğer ya ağrı kesici al. Ne gerek var? Diyebilir. Serbesttir. He? Düşüncesinde serbesttir. İslam yerinde serbest değil. Allah'ın halifesi yer üzerinde var. Ama düşüncesinde serbesttir. Diyebilirsen he? ne der? Ağrı kesici. Ey miskin deriz. Ağrı kesici için yarattı. Doktorlar fabrika yapıyor. Teyini nereden getirdi bunu? Havadan mı? Ağrı kesici bir özü var. Bir ilaçtır, bir şeyden yapılıyor. Mevcut olan bir şeyden yapılıyor. Allah Teala onun için Resulullah diyor ibadullah ey Allah'ın kulları tedavu ilaç alın her Allah Teala bir de yaratmışsa, bir hastalık davasında yaratmıştır. Ama Allah Teala ne diyor? Gidin biraz aklınızda çalışın, gidin bulun. Nasıl bize diyor gidin yemek para kazanın, yemek alın, yaşa hayatın şartlarını bulun. Gidin bulun. Anlatabildim? Onun için biz sadece senden yardım dileriz. Eğer Allahu Teala'ya hakkıyla yardım dilesen bak insan var doktora belini bağlıyor. Doktora diyor doktor beni kurtar. Allah unutmuş. Hastadır, çitlenmiş. diyor? şifa doktorun elindedir. Bazı doktor solcudur diyelim ne diyelim Türkçe'de ne diyoruz. Bazı ateisttir. Allah Teala'ya din emine inanmıyor. Laf gereği, adet gereği diyor benim yapabileceğim bu kadardı. Gerisi senin işin Allah'a kalmış. O da laf gereği teslim oluyor Allah'a. Ne diyor? Doktor beni kurtar. Unutuyor Allah Teala'yı. Ama ya Rabbi senden yardım dileriz. Allah Teala hidayete varar bizi. Bakarsın bir doktora gideriz. Allah onu şifanı onun elinde vermiş bize. Bir ilaç alırız iyi oluruz. Adam da var unutmuş Rabbini. On tane doktor dönüyor hala hastalığı devam ediyor. Belki de o doktorların arasında dönmesi onun hayatına mal oluyor. Yanlış ilaç veriyorlar, yanlış şey. Çok duyuyoruz böyle. İşte bu hepsi nedir? İbadetin özüdür. Biz Allah'tan yardım isteriz. Çünkü Allah emretmiş senin bedenine bir mikrop girmişse Allah emreder o mikrobun Rabbidir. Çık diye çıkar ilaçsız. Edebilir mi? Ama bu dünya sebepler dünyası olduğu için Allah subhanahu teala bize yol gösteriyor. Onun için biz kendisinden sadece yardım dileriz. E bu nedir? Ta ölüviyetin kendisidir. Fatiha suresi Günde beş vakit namazımızda bunu tekrarlıyoruz. Sonra ikinci ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem surasında 19. ayette. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah teç ilahtır Ondan başka ilah yoktur. Yani teç hak ilahtır. Ondan başka hak ilah yoktur. Terim olarak ilahlar çoktur. Adam çıkar diğer ben puta tapıyorum. Tapabilirsin. Ama buna da ilah diyor. Türkçesi de tanrıdır. Kürtçesi de huvadır. İngilizcesi nedir? Gat. Vesaire. Bunlar ilahlardır. Ama hak ilah kimdir? Allah'tır. Tektir. Ortağı yoktur. Şeriki yoktur. Niddi yoktur. Dengi yoktur. Eşiti yoktur. Her şeye kadirdir, muktedirdir. Diyor ki bil ki kime diyor? Kendi elçisine seçmiş insanların içinden diyor ki bil ki Allah hak ilahtır. Ondan başka hak ilah yoktur. Onu bildikten sonra ikrar ettikten sonra senin amelin kabul olur. İlim talep edersin. Nasıl namaz kılayım, nasıl ibadet edeyim. Çünkü bunu bilmeden ibadetlerin hepsi ne olur? Boşa gider. Evet. Bir diğer ayette o da İsra surasında 23. ayette وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا illa اِيَّهِ Allah Teala kada. Nerede kada? Dünyayı yaratırken kaleme dedi yaz. Orada kada. İş bitti. Kitap kapandı. Kalem yazdı, kitap kapandı. Levh-i mahfuzda duruyor. Budur. Allah'a tek ilah kabul etmesen sana cennet yoktur. Ve kaza rabbuka. Rabbin karar verdi, bitmiştir. Kaza. He? Hüküm kesilmiştir. Ella ta'budu illa iyyah. Ondan başka kimseye ibadet etmezsiniz. İlla iyyah. Evet. Diğer Müminin surasında 117. ayette وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا, يف لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Diyor ki Allah'tan başka bir ilah iddia etsen وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ Allah'la beraber yani bir ortak koşsan he? ne dersin? Bugün de hiç uzak gitmedim Kızım deyip gelinim de e, he? He, kızım deyip gelinim sana ne de demeyelim. Direkt diyelim. Bazı gruplar var Allah'tan başka evliyaullahları çağırıyor. Ne diyor Yağuz? He? Bu Allah'a Allahu Teala ortak koştu mu? Koştu. Bak ne diyor Allah Teala? Ve men yed'u Allah'tan başkasını çağırıyor. Yen iddia ediyor. Allah'tan başkası da rızık verebilir, yardım edebilir. Dört tane kutup var bu dünyayı yönetiyor. Allah bunlara he, nisbi güç vermiştir. İddia ederse meallahi Allah'la beraber ilahın ahar. Bunlar ilahtılar Allah'la iddia ederse. Yani de ilahlığın Allah'ın fiillerinin bir kısmını yapıyorlar. La burhane lehu bi. İmkanı yoktur bunun bir delili olsun. Burhanı olsun. Hiç yoktur. Bunun hesabı Allah Teala'ya bırak. Bunu ancak Allah Teala mahkemeye çekebilir. Bırakın bunu Allahu Teala'ya hesabı. Onun için kafirler iflah olmaz, falaha ermez. Çünkü Allah'tan başka ortak koşan nedir? Falaha ermez. Evet. Sonra Beyyine surası Muhammed yüzünde ne diyor 5. ayette? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Bütün peygamberler bütün peygamberler Hazret Adem'den Resulullah'a salavatu rabbi ve selamuhu aleyhim ecmain hepsi nedir? Emrolunmamışlar illa liya'budullaha muhlisine lehuddin illa sadece ona he? Allah'a ibadet edecekler. Sadece muhlisine lehuddin ihlas dedik süzülmüş. Ortak koşmadan sadece Allahu Teala'ya. Hunefe. Hunefe nedir? Hanif nedir? Dost doğru. Hanif'in de ana babası kimdir? İmamı İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. İmamül Hunefa. Peygamber Efendimiz'dir. Ben onun davetiyim. Onun uzantısıyım. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ İşte sağlam din, Allah'ın istediği din bu nedir? Örnek veriyor namaz, zekat. Cinayettir bütün amellere. Bunlar ne olacaktır? Sadece Allah için olacak. Bir başka ayette Ela lillahu din, ela lillahi eddinul halis. Halis din he? sadece Allah içindir. Bir diğer ayette Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. Bu da Zümer suresinde. Bir şeyde Nisa suresi 5. ayette وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا Bir de Kureyş surasında فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu Rabbin, bu beytin Rabbine e, ibadet etsinler. Bir başka ayette Bakara suresi 21. ayette Ya eyyuhen nas ey insanlar i'budu rabbakum Rabbinize ibadet edin. Ellezî halakakum sizi ki yarattı. Vellezîne min kablikum Sizden de önceleri yarattı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böyle yapsanız Allah sadece takva sahibi olur. İ'budu sadece ona ibadet edin. Rükunleriyle, yerleriyle. Vesaire. Şimdi bunu anladıktan sonra bu tevhidi ülhiyettir. Şimdi neye gelelim? Dersimizin en önemli noktasına geleceğiz. Bu tevhid-i uluhiyet o kadar önemlidir. Çünkü bütün peygamberlerin görevi buymuş. Bununla gönderilmişler. O bilsinler buna tebaat. Biz dedik rububiyet hiç kimse Allah inkar etmemiş. Müşrik, Mekke müşrikleri de bile rububiyetin birçoğuna dört dörtlük olmasa inanıyordular. Ne diyordular? Allah birdir, Sadece o rızık verir, o yağmuru yağdırır. Allah'ın elindedir, e, pardon yağmur yağdırmak. Hayat Allah'ın elindedir. Bunu diyorlar, ikrar ediyorlar ama ne olurdu? Başka bir şeyler de aksıyor. Yani nisbi de olsa rububiyete katılıyorlar. Ama ölühiyet meselesi şeytan buradan zaten giriş yapmıştır. İnsanoğullarını ölühiyet meselesinden yırtlamıştır. Evet. Şimdi üluhiyetin önemi nedir? Ona bakacağız. Bunu da üzerinde biraz duracağız. Ne kadarımız kaldı? 20 dakika. Allah yardım etsin. Üluhiyet meselesi arkadaşlar çok önemlidir. Ehemmiyeti, önemi çok büyüktür. Birkaç noktada bunu toplayacağız. 10-15 noktada toplayacağız bunu. Bir ki diyeceğiz hatta kalbimizde yer etsin. Neden? Fezekkir. Fe inne zikra tenfeul muminin. Hatırlat. Hepimiz bunu biliyoruz. Elhamdülillah. Bütün Müslümanlar bunu biliyorlar. Ama hatırlatmakta ne var? Fayda var. Hatırlattıkça insan önemini hatırlar. Allah'ın azabını hatırladıkça günahtan uzak olursun. Allah'ın cennetinin nimetini hatırlayıp okudukça, hakik, hakkıyla bildikçe ne yaparsın? Ona girmeye çalışma, çalışırsın. Ona girmek için çalışırsın. Ehemmiyeti nedir? Birinci, alimlerimiz diyorlar ki, üluhiyet tevhidinin ehemmiyeti çok büyüktür. Bu nedir? En büyük insanoğlunun en büyük hedefi budur. Yani bütün dinlerin hedefi budur, uluhiyettir. Allahu Teala cin ve insi ne için yaratmış? Bu amaç bu amaç için yaratmıştır. Bu amacı üluhiyet tevhidini ortaya koysular diye Allahu Teala ne yapmış? Yaratmıştır. Üluhiyet tevhidi demek ki alimlerimiz diyor bütün kulun ibadetlerini ortaya koymak üluhiyet tevhidini ortaya koymak. Allahu Teala ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinni insi sadece yarattım bana ibadet etsin. Bunu kaç sefer biz açıklamıştık. Demek ki Allahu Teala neden hoşnut olur? Kulları yaratsın, kullar ona ibadet etsin. Allah Teala bundan hoşnut olur. Bunu sever. Hatta bir rivayette hadiste diyor ki eğer siz bana ibadet etmeseniz yen günah işleyip istiğfar etmeseniz ben sizi alırım ve la ubali önemsemem de. Değiştiririm. Başka bir ümmet yaratırım. Günah işlesler, tövbe etser ben de affolum affedim onları. Demek ki Allah bununla hoşnut oluyor. Bunun için de insanoğlunu yaratmıştır. Birinci önemi nedir? Bizim yaratılış gayemiz nedir? Ülüviyetçi yaratılmış. Rububiyeti tahkik etmek buna tabidir bu konuda isim ve sıfatlar da buna tabidir bu konuda. Yani bizim yer üzerinde en büyük men rububiyeti selef-i salihine göre ikrar edeyim. İsim ve sıfatı da Allah'ın selef-i salihine göre, dört imama göre de ikrar edeyim. Sahabenin dinine göre de ikrar edeyim. Ama rububi, e, üluhiyetim onlara göre olmasa ne yazar platimde? Cehennem ateşi yazar. Onun için Eydir üluhiyetim doğrusu bozuk olsa imkan yoktur işte. Bunu düzelten olar otomatik olarak tabir caizse düzelir. Yani bir şimdi geleceğiz. Rububiyet, do, üluhiyet doğru oldu. Rububiyet otomatik olarak doğrulacak, doğru olacaktır. İsim sıfat da rububiyete tabidir. Allah'ın kimlik meselesidir ya. Rububiyetin şemsiyesi altındadır aslında. Onun için bazı alimlerimiz Tevhid ikiye ayırmış. Rububiyet tevhidiyle üluhiyet tevhidi. İsim sıfatı da rububiyete girilmiş. Ve öyledir. Ama bazı alimler bir üçe ayırmış diye daha otursun insanların zihninde. Evet bu birinci önemi. Allah bizi bunu hiç yaratmıştır. Onun için bu en büyük hedefimizdir. İnsanoğlunun yer üzerinde kulluk yapmak için en büyük hedefi bu tevhidi canlandırıp yerine getirmesi lazım. İkincisi üluhiyet tevhidi dinin öncesidir, sonrasıdır, zahiridir, batinidir. Her şeyidir. Dedik ki üluhiyet tevhidi tamam oldu, bütün dinin itikadın doğru olur. Çünkü senin hedefin tek ilaha tapmaktır, ibadet etmektir, ona halisene dönmektir. Ondan dolayı bu ibadet, üluhiyet ibadeti bu dinin neyidir? Zirvesidir. Bu dinin özüdür, sembolüdür. Bu, bu dinle e, buna da bir sürü deliller var tabi. Ondan dolayı peygamberler Allahu Teala neyle göndermiş onları? Davetleri neyden imiş? Üluhiyetten. İlk önce kavimlerini davet ederken ne dermişler onlara? Ha? Neye davet edermişler? De, diğermişler Allah'ın isim sıfatları var yoksa dermişler Allah göcü yeri yaratmış. Hayır. La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bütün ibadetlerinizi Allahu Teala'ya yönetin. Demiyorlar Allah tek yağmuru o verir, tek rizk o verir. Ondan önce Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün peygamberlerin daveti bununla başlamıştır. Peygamberlerin davetinin anahtarı nedir? La ilahe illallah. Risalelerinin özü nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah nedir? He? Dinin özüdür, risaletin özüdür. Onun için insanoğlunun en önemli, en birinci vacip olarak üzerine onu bilmesi, olan şey dinde nedir? فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ illallah. Bil ki Allah hak ilahtır, tek ilahtır, ondan başka ilah yoktur. Bu işte peygamberler onun için gönderildi. Onun için kitaplar indi. Onun için cihat ferz olundu. Kılıçlar çekildi. Kafirden mümin ayrıldı. Cennet cehennem yaratıldı. Ne için? La ilahe illallah kelimesini yerine getirmek için. Ondan dolayı darül küfürden darül İslam bu kelimeyle ayrıldı. Vesaire. Bu hepsi nedir? He? La ilahe illallah. La ilahe illallah üluhiyettir. Üluhiyet tevhididir. Bu olmasa dine giremez. La ilahe illallah nedir? Kelimetül ihlas alimler demişler. Takva kelimesidir, ihlas kelimesidir. Hak şehadettir. Peygamberlerin sembolüdür. Ehsenül kavldür. Allah subhanehu ve teala bunu da müminlerin sembolü yapmıştır. Ne diyor? Allah subhanehu ve teala Haşir surası 22. ayette Huvallâhullezî lâ ilâhe illâhu âlimul gaybi ve şehâde. Allah subhanehu ve teala diyor ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehâde. Gaybi ve şehadeti bilir. Kime göre? Bize göre. Allah'a göre ne gayb ne şehadet. Hepsi mutlaktır. Gaybten şehadet kime göredir? Bize göredir. Gayb nedir? Görmediğimiz Alem nedir gayb görmediğimiz alem? Çoktur. Yüzde doksandır. Gördüğümüz alem yüzde ondur. Ona da diyorlar alem-ü şehade. Neyi görüyoruz biz? İşte Ahmet karşımda, Mahmud orada oturmuş. Ha? Filan şehir var, filan memleket var. Bunları görüyoruz. Ama görmediğimiz bir sürü şeyler var. Evet. Üçüncü mesele üluhiyet meselesinde en büyük gayemiz ve peygamberlerin gayesi nedir? La ilahe illallahı yerine getirmektir. Onun için zaten dedik gönderilmiştir. Ondan dolayı peygamberlerin en önemli davetlerinde ilk başladıklarında la ilahe illallah. Bunu yerine getirirler. Bunu buna davet ederdiler. Hedefleri buydur. Buna çitlenirdiler. Delil 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de şeriat getirmedi. Namaz bile yokuydu. idi. Ferz olarak yokuydu. idi. Zekat yok Oruç yokuydu. idi ferz olarak. Şeriat yokuydu. Şeriat paketi yokuydu. Ne var idi? La ilahe illallah. Allah birdir şeriki yoktur. Ne de? İlahlıkta. Zaten rububiyette bir sorunumuz yoktur. Müşriklerden de anlaşıyorduk birçok konuda. Sadece onlar ibadeti başkalarına da yönettirirler Allah'la beraber. Ortak koşuyorlar. 13 sene davetin ömrü 23 senedir 13'ü La ilahe ile geçti. Ondan sonra La ilahe illallah artı ne var? Şeriat paketi. Çünkü 13 senede amenna ve saddakna'yı yerleştirdi Resulullah kalplere. Ondan sonra ne geldi? Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na geldiğinde olur? O zaman paketi kabul edersin. Eşittik ve itaat ettik. Ama amenna ve saddakna iman ettik, tasdik ettik, kalbe yerleşmese sen paketi kabul etmezsin. Bunun girin edersin. Dersin ha olmaz işte ederiz yavaş yavaş çoktur zordur filan. Bugün de Müslümanların hali bu. Amenna ve saddakna yerleşmemiş kalipte. Onun için gelen emirlere ne bakıyoruz? İnşallah yaparız. Halbuki İbn Abbas diyor ya eyyühellezine amenu birden okusaydı hemen dönerdik derdik bir herdir bizim için istenir bir şerdir bizdi ondan uzak duruyor. E, bunlar amenna ve saddaknayı ne yapmışlar? Hakkıyla kalplerinde tutmuşlardır. Evet. İşte Resulullah'ın Resulullah'ın bütün peygamberlerin asas sembolleri Allah'tan başka ilah yoktur. Buna ibadet ederler. Bu da nerede biliniyor? Bir sürü ayette. Mesela Nehl suresi 36. ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Bütün ümmete, bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Elçi gönderdik. Bütün ümmetlere. Yoktur bir ümmet gelmesin elçi. Eni'budullaha veçtenibut tağut. Allah'a peygamberler ne diyormuşlar? Demiyorlar Allah'ın isim sıfatı budur. Bu ona tebaattir. Önemli değil demiyorum. Yapacağız onun da dersini. Ama nedir? Bunu anlasan dinin sembolüdür. Bütün dini anlarsın inşallah. Eni'budullah. Sadece Allah'a, tek Allah'a ibadet edin. Veçtenibut tağut şerttir. Çünkü la ilahe nefi ispattır. La ilahe illallah. Çeşıktır. Biri ispat, biri nefi. Eni'budullah la ilahe illallah, e, illallah'tır. Veçtenibut tağut la ilahe. Allah'tan başka ilah yoktur. Tağut nedir? Tağut her ne Allah'ın yerine geçse tağuttur. İster bu kalem olsa bile. Bir çöp olsa. Bir çüp çöp olsa bile. He? Yen de bir şahıs olsa, yen de bu dünya olsa. Ne Allahu Teala'nın yerine girdi, ona ibadetler yöneliyorsa bu tağuttur. Yen de nefsim olsa. Hafa Hava nefis olsa tağuttur. Evet. Bir diğer ayette o da Enbiya surası 25'te وَمَا اَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce ne kadar elçi gönderdik? İlla ki ona vahiy verirdik. Ha? İlla nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ana fa'budun. Benden başka ilah yoktur. ibadetleri de bana yap. Bak bütün peygamberler bunu ile gelmiş. Mesele kapanmış mı? Kapanmış mı? Mesele bitmiş mi? Bitmiştir. Evet. Sonra o bir ayette dördüncü E, Zuhruf surasında وَسَلْ وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِلَٰهًا يَعْبُدُونَ Diyor bizden önceki bütün peygamberlerin etbaına sor. Biz dedik ki onlara e, Allah Rahman'dan başka bir kimseye ibadet edin. Olmaz, imkan yoktur. Allahu Teala bütün peygamberlere ne demiştir? Allahu Teala'ya ilah edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bukhari'de Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden Resulullah. Diyor ki ben emrolundum insanlarla kital edin. Savaş edin. Kılıçtan. Yani canlarını alayım. Ne zamana kadar? Ne zaman deseler, ikrar etseler, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Elçiyi burada niye ortak koştu? Ortak değil. Elçi ortak olmaz. Elçiye göre zaval yoktur. Elçi bir mesaj getirir. Elçiyi itiraf edeceğiz ilahla beraber. Elçinin getirdiği mesaja göre Allah'a ibadet edeceğiz. O şeriate göre Allahu Teala'ya ne yapacağız? İbadet yapacağız. Evet. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Ondan sonra dördüncü önemi üluhiyetin dördüncü önemi alimler diyorlar ki Allah subhanehu teala hikmeti gereği kitaplar indirdi. Hikmeti gereği kitaplar indirdi, peygamberler gö gönderdi ne için? Sadece ona tek ibadet olunsun. Ortak koşulmasın. Yani bu işi, bu iş zaten raydedir. Hazret Adem'den Nuh'a kadar 10 bin sene rayda gidiyor. Şirk yoktur. Ondan sonra raydan çıkıyor. İşte Hazret, onun için Hazret Nuh ilk peygamberdir. İlk elçidir. Ondan önce peygamberler vardır. Bu elçidir Hazret Nuh. Hazret Tüh'ten sonra elçiler, peygamberler devam etmiştir. Neden? Raydan çıktıkça raya getirmişler. Orayı nedir? Sırat-ı müstakim rayı. Orayı ne için önemlidir? Çünkü orayı da rayda kalan cennetin kapısında bulur kendisini. Şeytanın işine gelir gelmez raydan çıkartacağımız. Çıkarttıkça dalalet yoluna gideriz, cehennem yoluna gideriz. Evet, onun için Allah Teala bunun için bizi gönder peygamberleri göndermiş. Ne demiş? Ona ibadet edin. Ondan başkasına etmeyin. Bu da Hud surasında birinci, ikinci ayette. Elif, lam, ra, kitabun uhkimet ayatuhu. Thumma fussilet min ledun hakimun hakimin habir. Bu kitap Elif, lam, mi, ra Arapça olan kitap bu harflerden oluşan kitap Kur'an ayetleri hikmetle seçilmiştir. Böyle abes değil. Her birisinin, bir virgülün, bir noktasının hikmeti vardır. ثُمَّ فُصِّلَتْ Bu ayetler de açıklandı. İster Kur'an'da, ister elçinin vasıtasıyla. Kimden? Milledun hakimun habir. Kimden? Allah indinden. Ki o hakimdir, habirdir. Hakim nedir? hikmet sahibidir. Mutlak hikmet sahibidir. Neyi, neyi, neyi nereye koyacak, neyi ne için yapacak bilir. Hebir de o işte uzmandır. Yani bir tane diyoruz bilgisayarcıdır. Bir tane düz bilgisayarda uzmandır. Yani ondan bir şey kaçmaz. Habir ama Allah Teala nedir? Mutlak habirdir. Her ismi sıfatı Allah Teala'nın mutlaktır. Evet. Sonra ayetin devamı "Ella ta'budu illallah." Allah'tan başkaya ibadet etmeyin, başkasına İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Bütün peygamberler gelirmiş bunu dermişler. Ne dermişler? Biz Allah'tan elçiler dermişler. Biz Allah'tan elçiyiz, uyarıcı, korkutucu ve müjde vericiyiz. Ataştan korkuturuz ve cennetten müjdeleriz. Ne yapalım? Elçiler görev nedir? En la ta'budûne illallah. En la ta'budû illallah. Allah'tan başkaya ibadet etmeyin. Üluhiyet. Evet, beşinci mesele beşinci meselesi tevhid-i dedik dinin özüdür tevhid-i üluhiyet düzeldi. Bütün din, itikad, her şey ibadet düzelir. Burada da alimler diyorlar tevhid-i üluhiyet nedir? Tevhidin en yüce mertebesidir. Çünkü o düzeldi, bütün ibadetler düzelir. En yüce mertebesi olduğunu nereden biliriz? Çünkü bütün peygamberler Hazret Adem'den Muhammed'e kadar aleyhimissalatu vesselam hepsi neyle gelmiş? ölühiyet tevhidiyle gelmiştir. Hepsi buna davet etmiştir. Onun için bu peygamberlerin neydir dedik? Davetlerinin anahtarıdır. Bu peygamberlerin bütün dinleri budur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki peygamberler bir babanın çocuğu gibidir. Anaları nedir? Değişik değişiktir. Ne demek istiyor? Yani bütün peygamberler tevhid diniyle gelmiş ama şeriat paketleri ayrıdır zamana mekana göre. Anlaşıldı mı? Evet. Bu da önemlidir. İşte bütün peygamberlerin ilk daveti, ilk celdiklerinde Nuh aleyhisselamdan hatta en son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dermişler? Resulullah'ın dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk çağırdı kavmini Mekke'de. Ne dedi? La ilahe illallah. Çağırdı, hepsini topladı Mekke'de. Dedi ben bir şey desem size inanır mısınız? Evet dediler sen bizim yanımızda sadukul eminsen. Dedi bu dağın arkasında bir ordu gelip sizi yok edecek desem inanır mısınız? Evet dediler inanır. Dedi o zaman ben Allah'ın elçisiyim. Geldim size diyorum la ilahe illallah. İnanmayanlar ne yaptılar şeytanın askerleri? 40 senedir Sadık'ın emin dediler yalancısın. Bir kelimeydi. Onun için şey surasında, Hud surasında, e, pardon, A'raf surasında A'raf surasında bütün peygamberlerin Allah subhanehu teala hayatlarını veriyor. A'raf surasında. Ondan sonra diyor bütün peygamberler bu kavimlerine bunu bu kelimeyi dediler. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayri. Ey kavmim Allah'a tek ibadet edin. Ondan başka ilah yoktur sizin. Bütün peygamberler dedi bunu. Nuh ile Resul sallallahu aleyhi ve sellem. A'raf suresi 59, 65, 73, 58 suralarında bunu dediler. Ve Hud surasında 50, 61, 84 Muminin surasında da 23 at kadar hepsi bu kelimeyi tekrar ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke eline ne dedi? Dedi kulu la ilahe illallah tuflihu. Deyin ey kavmim, ey Mekkeliler la ilahe illallah deyin kurtarırsınız. La ilahe illallah deyin kurtarırsınız. Ondan dolayı la ilahe illallah nedir? Dinin özüdür, kelime-i tevhiddir, kelime-i ihlastır. Bunu yerine getirmek neyi yerine getirmektir? Üluhiyet tevhidini yerine getirmektir. Hazret İbrahim'e gelirken Zuhruf surasında ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi inneni berâun mimma ta'budun ben sizin ibadet ettiğinizden neyim? Beriyim. İlan etti. İllellezî fatarani fe e, innehu seyehdin. Benim fıtratımı veren o bana hidayet verir. Ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihi leallehum yerciun. Ondan sonra Hazret İbrahim'den sonra bu kelime ne oldu? Sembol oldu. Onun için Resulullah dedi ben onun ene davetu İbrahim. Ben babam İbrahim'in davetiyim. Onun uzantısıyım. Ondan sonra bütün peygamberler bunun üzerine geldiler. Evet altıncı kelime-i tevhid yani tevhid-i üluhiyet nedir alimler diyorlar? Hidayetin hakiki yoludur. Bunu buldun sen hidayeti bulmuşsun. Bu dinin özüdür. Bunu buldun bütün hidayet yolunu, cennet yolunu bulursun. Bu da Bakara suresi 135. ayette tecelli ediyor. Allah subhanehu teala şöyle buyuruyor. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Dediler ki o bir dinler dediler ki Yahudi olun yani Hristiyan olun hidayeti bulursunuz. Doğru yol buradadır. Cennet yolu buradadır. Yani Yahudi olacaksın yani hidayet. Bu Arap maraplar gelmişler din diyorlar hikaye bunlar diyorlar. Allah Teala cevap verdi. Kul de onlara ey elçim, ey Muhammed de onlara bel millete İbrahim'e hanifen ve ma kana minel müşrikin. Bel de onlara biz İbrahim'in milletiyiz. O haniftir. Do, dost doğru yerdedir. Müşriklerden değildir. Şirk koşmamıştır. Siz şirk koşmuşsunuz. Hrist Yahudiler diyorlar Üzer Allah'ın oğludur. Hristiyanlar diyorlar İsa Allah'ın oğlu. Biz neyiz? Hazreti İbrahim'in yolundaki. O, onun için asıl hidayet yolu nerededir arkadaşlar? Ha? Şeydedir. Asıl hidayet yolu tevhid uluhiyettedir. Onun için tevhid uluhiyet çok önemlidir. Bir tane de okuyalım. Ha? Ne kadar oldu? Bir tane de okuyalım dersi kapatalım. Tevhid-i diyor ki ibadetin hakikatidir, özüdür, ta kendisidir. Yani hidayetin bundan önce dedik yoludur. Burada da haki, ibadetin hakikatidir. Özüdür. Onun için Allah Subhanahu ve Teala melekleri melekleri vasfederken ayetinde Araf surasında ne dedi? İnnellezîne inde rabbike la yestekbirûne an ibadetihi ve yusebbi'ûnehu ve lehu yescudûn. Allah'ın yanındaki melekler onlardan kibirlenmezler Allah'ın ibadetinde. He? Ve ona e, tesbih edip ona sücde yaparlar. Bu nedir? Melekler çime yaparlar? Melekler şirk isteseler koşlar, koşabilirler mi? Bak Allah Teala ne kadar sana sembolik bir örnek veriyor. Melek seçimsizdir. İradesi yoktur. Mükellef değil. Melek istese şirk olsun da koşamaz. Onun için şeytan gitti meleklerden uğraşmadı. Cennette. Çünkü biliyor uğraşamaz. Melekin seçim hakkı yoktur. Melek yaratılmış ibadet etsin. Onun için allah Teala bizi örneği kime, kimi gösteriyor örnek? Melekleri gösteriyor. Diyor benim yanımdaki ne? Kimdir Allah'ın yanında? Kim var? Melekler var. Nasıl ibadet ediyorlar? İşte böyle ibadet ediyor. Demek ki ibadetin hakikati nedir? Üluhiyettir. Biz de öyle ibadet edeceğiz. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'dan örnek veriyor zürriyete men hamelna ma'a Nuhin innehu kana abden şekura. Diyor ki Nuh'u biz kurtardık. İlk elçimiz. Nuh'u kurtardık tufanla. Onunla olan etbaını. Çünkü çok azıydılar. Men hamelne ma'a Nuhin ne için kurtardık? İnnehu kana abden şekura. Abd nedir? Kuldur. Allahu Teala bir denenin kulluğunu ikrar ediyorsa nedir? Yani bu kulluğunu hakkıyla yapmıştır. İnsan neyle hakkıyla kul olur? Hakkıyla Allahu Teala'yı ilah kabul eder, ona tapar. Bir de ne ekliyor ona? Şakura. Şakur nedir? Çok önemlidir. Şakur şükreden. Le in şekertum le ezidennekum. Şükrettikçe artırırım. Onun için sen Allahu Teala'yı ilah kabul ettin. Bunu da şükrettin, sen sembol olursun, örnek olursun ibadette. İşte burada abden şekura. Bir de şakur Arapçada mübalağattır. Bir tane oruçtan tanınırsa ne diyorlar? Bu reyyan kapsından girer cennete. Çünkü oruç bunun sembolüdür. Bir tane zikirden tanınırsa zikir kapsından girer. Bu zakir şahıstır derler. Zikreden şahıstır. Onunla tanınır. Şakur şükredenden tanınır. Sembol olmuş, örnek olmuş. Onun için Kur'an'da zikrolmuş. Biz de bak Nuh Aleyhisselam'dan bugüne kadar biz de bunu ders yapıyoruz, anlatıyoruz. Neden? Örnektir bizim için. Kıyamata kadar da örnek devam ediyor. Davud Aleyhisselam'ı Allah Teala zikrederken ne diyor? وَذْكُرْ عَبْدَنَا Davud Hatırla abdimizi, bizim Davud kulumuzu. Kulluk nispet etti peygambere, elçisine, peygamberine. Nedir? Davud. Davud nedir? Beni İsrail'in peygamberlerinden birisidir. Ama ne, neyle Allah Teala onu bizden tanıtırdı? Hangi sıfatıyla? Kulluk sıfatıyla. Velev ki peygamberdir. Ama bize lazım olan kulluktur. Melekleri tanıttığı gibi. Süleyman oğlu Davud'un aleyhisselam ve vehebna li Davud Süleyman ni'mel abdu innehu awwab. Ni'mel abdu. Ni Burada hem kuldur hem en güzel kuldur. Öv, öv, yani övme hak eden, övmeyi hak eden kuldur. İnnehu avvab. Avvab nedir? He? Hakka dönen. Çabuk bir günah işletip tövbe eder. Süleyman da bundan bununla meşhuridir. Evvabdır. İbrahim aleyhisselam da evvabidir. Bütün peygamberler. Bir kısmı bununla meşhuriydiler. Evet. Sonra tan bizim tanıdığımız, bildiğimiz avamın içinde Hazreti Eyyub sabır Eyyub diyorlar. Nereden çıkmış? Çünkü Hazreti Eyyub sabretmiş. وَذْكُرْ عَبْدَنَا Eyyub'a Bizim kulumuz Eyyub'u hatırla. Sabretti, kulluğu hakkıyla yerine getirdi. Kimseden istemedi. Doktora demedi, doktor beni kurtar. Ya Rabbi beni kurtar dedi. İsa aleyhisselamdan in huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnahu meselen li beni İsrail. Diyor İsa bizim bir kulumuz iyidir. Kulluğu nispet ediyor ona. Allahu Teala bir tane kulluğu nispet etse bir kuluna kulluğu bil Allah ondan razıdır. Allah ne zaman razı olur kulundan? Ne zaman sen Allah'tan razı olsun. Biz nasıl Allah'tan razı oluruz?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 Mekke'den بيت Mekdis'en, بيت Mekdis'ten ميراجا Sonra şey surasında Necim surasında فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى Sidretil Munteha'da Allah Teala vahiy verdi kuluna. Bunlar hepsi kulluktur. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu min fa'tu bi suretin min mislihi. Resulullah diyor benim kuluma indirdiğim ya eğer e, şüphet ediyorsanız getirin ona benzer bir örnek sure, bir sure getir. Getiremezsiniz. وَاِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kullarını, salih kullarını Kur'an'da vasfederken insan surasında aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Cenneti vasfediyor. Cennetteki kullarını ibadullah'tan ediyor. Hakiki Allah'ın kullarıydılar ki cennete girdiler. Demek ki bizi üluhiyet cennete girecek. Üluhiyeti tahkik etmesek, yerine getirmesek arkadaşlar cennet yoktur. En son olarak e, Furkan surasında ve ibadur rahmani Allah Rahman'ın kulları. Sonra sıfatlarını veriyor. Ellezine yemşûne alel ardi havnen ve izâ khâtabahumut cahilûne kâlû Bu da ibadur rahman. İşte bu kulluğu Allah birine nispet etti. Allah ondan razı olmuştur. Biz de Allah bizden razı olsun. Ha? Bu ibadur rahman ibadullah yufeccirunaha tefcire cennette girip onlara katılmamız için üluhiyet tevhidini hakkıyla yerine getirmemiz lazım. Evet bu önemleri e, bu yedincidir. Kaldık sekizinizde inşallah önümüzdeki hafta sekize devam ederiz. Böyle devam eder. Allah'tan arzumuz hepimizi üluhiyet tevhidini anlamaya anlamasını ve onunla amel etmesine bütün Müslümanlara nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.